Kiel la glora Sydney Hall captis la magiiston. Cion ci legis en giurnalo la glora Sydney Hall, America detektivo, li en pensigis profunde, cae decidigis mem provi capti la magiiston. Li do ali vestis sin je milionulo, en pošigis revolveron, cae veturis en Europon. Ciam li citien venis, tui presentis sin alla la polizia presidanto. Tiu cion clarigis al li, ciel ili chasis la magiston, cae finis, lau cio ci estas iam tutene eble starigi la crimulon antau la tribunalon. Sidney Hall ecridetis, antau ol passos quardec tagoi, mi al conducos lin al vi arrestitan. Ne eble, ec la presidanto. Ni vetu je plado da piroi, diris Sidney Hall. Sidney Hall nome tre ege shate mangis piroin, cae same shate vetadis. Inter consentite, ec criis la presidanto. Cae ciel, mi petas, vi faros tion? Uno et tiel, diras Sidney Hall, che mi devos fari voyagion circa la tutan mondon, sed por tio mi besonus multegon da mono. Donis do al li la presidanto multegon da mono, cae por shaini sagia diras, aha, iam mi antau vidas vian planon, sed ni devas secretigi la aferon, porce la magiisto nesciigiu, che ni chasas lin. Male, diras la detectivo, tui morgau annonzu en ciui giurnaloi de la mondo, che la gloria Sidney Hall devontigis sin capti la magiiston dum quardec tagoi, dume mi havas la honoron ad iaui. Poste signoro Sidney Hall iris recte al iu fama voyagisto, quiu iam faris voyagion circa la mondon dum quindec tagoi, cae diras, ni vetu, che mi faros la voyagion circa la mondon dum quardec tagoi. Ne eble, diris la voyagisto, signoro Fox faris la voyagion circa la mondon dum ocdec tagoi, mi mem dum quindec tagoi, cae pli rapide gine eblas. Ni vetu, post tio Sidney Hall, je mil dolaroi che mi faros tion. Ili dovetis. Ancora la saman nocton Sidney Hall for voyagis. Post semaino venis deli telegramo el Alexandrio en Egiptio, mi sequas las puron, Sidney Hall. Post septagoi de nove al flugis telegramo el Bombaio en Hindio. La mashoi cum tirajas, cio bonege letero sequas, Sidney Hall. Iom pli poste venis letero el Bombaio, sed gi estis scribita per secreta scribo, cion neniu comprenis. Post pluai octagoi, al flugis el Nagasako en Japanio, curier Colombo, cun papereto sur la gorgeto, cie estis scribite. Mi proximijas alla la celo, attendumin, Sidney Hall. Poste venis de pescio el San Francisco en Americo, mi havas riniton, alie cio en ordo, preparu la piroin, Sidney Hall. La tridec nauan tagon, post la forveturo, venis fine telegramo el Amsterdamo, en Nederlando. Mi alveturos morgau vespere, jela sepa dec quin minutoi. Preparu la piroin, plei shate dolc piroin, Sidney Hall la quardecan tagon ie la sepa dec quin minutoi vespere al brui straino en stacidomon. El la traino el saltis signoro Sidney Hall, cae postli el vagonigis la magiisto, seriosa, pala, cae cun la mala levitai oculoi. Ciui detectivoi attendis en la stacidomo, cae ege miris, che la magiisto tutene estas catenita sed Sidney Hall nur man gestis al ili, cae diris, attendu min, knaboi, hodiau vespere en la gasteio ce la blua hundo. Nur mi devas citiun signoron for conduci en carceron. Poste li endroscigis ancau cun la magisto, sed ancorau li rememoris cae vocis el la veturilo cae la piroin al portu al mitien. Vespere do attendis plado da belegai piroi circauita de ciui detectivoi signoron Sidney Hall. Jam jam ciui opiniis che li ne venus, ciam ovrigis gasteia pordo, cae en iris oldega caduca maliunuleto, ciu vendadas en gasteion fischetoin cae cucumoin. Avo diris al li la detektivoi, ver simile nenion ni acetos, cia domaggio diris la maliunuleto, cae subite li comensis tuta tremi, cae tremegi, li stertoris, tussetis, estis suffocigianta, cae sincis sen spire sur sejon. Mia Dio, ec criis iu detektivo, eble li mortos citie, ne suffoctusis la maliunuleto, cae tordicis, tion ne plumi eltenos, cae jen ciui vidis, che la maliunuleto facte tiom tre ege ridas, cae ne povas cesi, larmoi liei fluis, lia vocio modulis, la vangoi bluigis, cae iam nur li gemis, infanoi, infanoi, tion mine eltenos. Aveto, diris la detektivo, kion vi volas citie?» Tiam la aveto extaris, chancel iris al la tablo, electis el la plado la plei belan piron, sen sceligis gin, cae per unu foio formancis. Nur poste li desiris la falsan barbon, falsan nazon, falsain grisharoin, cae bluain oculvitroin, cae montris glate razitan, ridetantan visagion de Sidney Hall. Knaboi, diris Sidney Hall sen culpige, ne coleru mi, sed dum la tutai quardectagoi mi devis subpremadi la ridon. Ciam vi captis la magiston, demandis la detectivoi unu voce. Nur hierau, diris la glora Sidney Hall, sed iam tui de la comenzo mi emis ridi, kiel mi superruzos lin, kai kiel insistis la detektivoi. Ni petas, vi captis lin? Nu, diris Sidney Hall, ci estas longa historio. Mi, knaboi, diros gin al vi, nur ciam ancora mi formangios citiun piron. Ian manginte gin, li comensis proximume jene. Auscultu, collegoi, antau cio, cae cefe al vi, mi diras tion, che giusta detectivo ne raitas esti azeno, ce tio li circa urigardis, quasau eble li povus trovi iun azenon inter la cestantoi. Cai cio plue? demandis la detectivoi. Cio plue? diris Sidniol. Due, li devas esti rusega. Cai trie? li daurigis, sen sceligante al si pluan piron, mi devas esti iom vulpulo eble vi scias, kiel oni captas muson? Per lardo, diris la detektivoi, «Cae, ciu vi scias, per kio oni captas fishon? Per vermo au lumbrico, «Cae, ciu vi scias, per kio oni captas magiiston? Nine scias, magiisto, diris clerige Sidney Hall, Estas captata kiel ciu alia homo nome per propria malfortezzo unue oni devas trovi, cion malfortezon li havas, cai ciuvis cias knaboi, cion malfortezon havis la magiisto, nines cias, sci volemon, declaris signoro Sidney cion sci povis la magiisto, sed li estis sci volema, ege sci volema, sed nun mi devas formangi citiun piron, cai mangintegin, li daurigis, vi ciui opiniis, che vi persecutas la magiiston, sed dume la magiisto persecutis vin. Li sequis vin, cae ne oculolasis vin. Li estis eges civolema, cae volis cion vidi, cion vi entreprenas contra li. Sen cesse li turnigis post vin, ciam vi chasis lin, cae sur base de lias civolemo mi construis mian planon. Cion planon gris la detektivoi avide? No tian, la voyaggio circa la mondon, tio estis knaboi, nur amus excurso, iam de longe mi volis fari voyaggion circa la mondon, sed iel mine havis okazon. sed veninte citien, tui mis cijis, che la magiisto sencese post sequos min, por vidi, ciel mi chasos lin, tia estas lias civolemo. Nu, cio, mi diris al mi, mi tiros lin post min circa la mondon, ce tio mi mem ion vidos, ca ilin mine ocul lasos. Nome line ocul lasos min, ca i porce lias civolemo estu ancora upli granda, mi vetis, che tion mi plenumos dum quardec tagoi, sed nun mi formangios citiun belan piron, cae manginte gin li diris. Nenio superas la piroin, do mi prenis revolveron cae monon, ali vestis min ie sveda comercisto, cae eg voyagis. Unue al Genovo, vis cias, knaboi, tio estas en Italio, cae veturante tien, oni vidas la tuta in alpoin gi estas tre ega altezzo alpoi qui am de sur supro de alpoi de rompijas stono gi falas mal supren tiel longe che antau ol cifin falas gi tute musco covrijas kai el genovo poste mi volis shipi en alexandrion en egiptio genovo estas tre bela haveno tiel bela, che tien ciu shipo mem curas iam de malproxime. Cent meiloin antau Genovo oni cesas heiti en vapor shipoi. Radoi ne turnigas, cae veloi estas malhisatai, sed la shipo tiom gioias je Genovo, che tien gi alvenas de mem. Mia shipo estis veturonto je quara post tagmese accurate. Iela tria quindec minutoi mi curas al la haveno, sed sur voie mi vidas plorantan etan knabinion. Etulino, mi diras al sci, al vi ploras? Be, ploras la etulino, mi perdigis. Se vi perdigis, mi diras, do serciu vin. Sed mi perdis mian panion, beas la etulino cae mines tias, cie si estas. Diodo estas io alia, mi diras. Prenas la knabinion, ie la mano, cae serchas sian panion. Buboi, horon mi estis tracuranta la tutan genovon, antau ol mi trovis la panion. Sed cio nun? Estis la quara quindec minutoi. Mia shipo estis iam de longe forveturinta. Pro la etulino, mi pensis, Mi preterlasis la tutan tagon, ne mi iris el la havenon, cae jen mi rigardas la tie ancora u haltas. Mi rapidas en cin. Nos vedulo, diras al mi capitano de la scipo. ne sparis la tempon, de longe iam ni estus for navigintai, se ancro ne amplicigius iel strange sur fundo, tiel, che la tutan horon ni ne povis gin el tiri. Mi compreneble giois pro tio, sed nun eble mi povus formangi piron. Cai formanginte gin, li diras, gi estis hometo, ege bona, doni excipis sur Mediterraneo. Gi estas tiel bele blua, che oni nescias, kie estas la firmamento, cai kie la maro tial cie sur shipoi cae sur bordo estas tabuletoi, cae sur ili estas scribite, cie estas supre, cae cie estas infre, alie oni tion confusus. Yes, anta ne longe, racontis al ni la capitano, iu shipo eraris, cae anstatau sur la maro, gi ecis sur la cielo, cae char la cielo estas sen fina, gis nun gine revenis, cae nenius tias, cie gi estas, cae sur tiu maro ni alveturis en Alexandrion. Alexandrio estas urbo granda, char gi estis fondita de Alexandro la Granda. El Alexandrio mi forsendis telegramon, por che la magiisto opiniu, che mi sorgas prili. Sed neniel mi sorgis prili nur cie mi antausentis lin, ciam laroi au cormoranoi circau flugadis la shipon au albatrosso en foro traadis per sia rapida flugilo la firmamenton, mis ciis che eble inter ili estas la magiisto cae accompanas min. Ciam fisceto fixis oculoin iemi, el mar profundo, mi sentis che eble li rigardas min per siai oculoi, cae ciam hirundoi transflugante la maron mal suprenigis sur velstangoin de nia shipo, mi estis prescaut certa che tiu blanca inter ili, tiu la plei bela el ciui, estas li. Cae estante jam en Alexandrio, mi veturis sur la sancta rivero Nilo, mal supren al Cairo. Gi estas urbo tiom granda, che gi mem en sine orientigius, se onine estus construinta tie grandain moscheoin ca minaretoin. Ili estas videblai de tia distanzo, che ec la plei forai dometoi orientigias lau ili. Aput Cairo mi iris banigi en Nilo, char tie estas ega varmo, Mi surhavis nur bankalsonon, kai revolveron, kai la ceteran vestajon mi lasis sur bordo. Tiam el rampis sur bordon grandega krokodilo, kai formancis mian vestajon kun cio, ancav kun horlogio kai mono. Mi iras do contra u gin, kai pafas ses foie el la revolvero sed la cugloi repusigis de gia carapazzo, quazau ci estus el stalo, cae la crocodilo laute min mocis, sed nun mi formangios piron. Est interpreta cun la piro, daurigis signoro Sidney Hall sian racontadon. Vis cias bando, che ciu crocodilo cias plori, cae crii ciel bebo, per tio gi logas homoin en aquon oni opinias che tie dronas infano kai curas lin helpi kai tiam crocodilo onin captas kai forvoras sed ci tiu crocodilo estis tiel maljuna kai sagia, che ci el lernis ne nur plori kiel infano sed ancau insulti kiel maristo canti kiel opercantistino kai en paroli kiel homo ec ci acceptis oni dire la mahometanan confession, Sed almi estis iom angore, kion mi farus sen la vestajo cae mono. Tiam subite ne attendite, taris apud mi nigra arabo, cae diras ala la monstro, «Ci, crocodilo, ci forvoris la vestajon cae la horlogion?» «Forvoris», diris la crocodilo. «Ci, malsadjulo», diris la arabo, «la horlogio?» ne estis jastrecita, por cio utilos la horlogio al ce, sed gine funccias. La crocodilo tempeton meditis, cae poste diras al mi, Ien iomete mi malfermus la buscion, palpu en mia stomaco, eligu la horlogion, streciu gin, cae de nove relocu gin. Nucial ne, mi diras, mi farus tion, sed ci formordus mian manon.' sciu, mi metos perpendicle inter ciain magzeloin citiun bastonon, porce cine povu fermi cian malbelegan faucon. Mi ne havas malbelegan faucon, diris la crocodilo, sed se vi ne volas alie, en pushu la bastonon inter miain honorindain magzeloin, cae faru rapide. Mem compreneble mi faris tion, el tiris el gia stomaco, ne nur la horlogion, set anca ut mian vestagion, shuoin, cae chapelon, cae diras, la bastonon, ci oldulo, nun mi lasos en cia busho rememore. La crocodilo volis insulti, char gi havis la faucon plen large, cae en gi sub apoge la bastonon. Gi volis gin forvori, cae ne povis, gi volis peti, cae ne povis. Tranquile mi vestis min, cae diris alci, cae sciu, si havas malbelegan, antipatian, malsagian faucon, cae mi cracis en gin. Tiam la crocodilo pro furioso eclarmis. Ciam mi rerigardis la arabon, ciu tiel sagace helpis min, li estis for. Cae la crocodilo gis nun nagias sur nilo cun la plen larga fauco el Alexandrio, mi navigis al Bombaio, ali vestita je hinda radio au princo. Knaboi, kiel ci placigis min, unue mi navigis sur la rugia maro, ginomigias tial, char sencese gi hontas, che gine estas pli granda. Ciam ancora uciui maroi estes iunai, cae malgrandai, cae estis ancora u crescontai, ludis la ruggia maro sur bordo cun arabai infanoi, cae dume la tempo tiom passis algi, che ci forgesis cresci, quancam di signoro preparis algi cie circaue sur desertoi belan sablon, el ciu ci faru si fundon. Nur last momente gire memoris tion, se ci povis cresci nur laulonge, cae crome lasis secan terstrion inter si cae Mediterraneo, cun ciu ci estis cunigionta. Pro tio gi tiom chagrenicis, ke homoi compatis gin, cae cun igis ambau maroin per canalo. Ec de tiu tempo la rugia maro ne tiom rugigias. Ciam niam trapassis gin, foie mi dormis en mia caiuto subite iu frapas mian pordon. Mi iras mal fermi, en corridoro ne niu, momenton mi attendas, cae ien mi audas, che al mia caiuto proximigas duma atoi. Ni mortigos la ragion, flustras unu, cae forprenos deli perloin, cae diamantoin, ciuin li surhavas sur la vesto. Je mia animo, knaboi, ciui miei perloi ca i diamantoi estis vitrei. Atendu citie, flustras la alia maato, mi forgesis trancilon supre. Dum li curis por la trancilo, mi ec captis la duan maaton iela gorgio, stopis lian vushon, vestis lin kiel ragion, cae catenitan metis sur mian liton. Poste mi surprenis lian veston, cae starigis sur lia loco antau la pordo. Ciam venis la alia cun la trancilo, mi diras al li, La ragion iam ne mortigu, mi strangolis lin, sed iru cae forprenu deli la perloin cae diamantoin, dume mi atentos citie. Apenau la dua enigis en mian caiuton, mi tui schlossis lin, cae iras al la capitano. Capitano, mi diras, mi ricevis strangan visiton, Ciam la capitano vidis cio ocasis, li igis scurci ambau atoin, sed mi convenigis ciuin ceterain, montras al ili miain perloin, cae diamantoin, cae diras, vidu infanoi, cae la tronoi, cium mal multe gravas por saciulo perloi, cae diamantoi, do plaud, cae mi jetis ciuin miain vitrain juveloin en la maron. Tiam ciui comensis riverenzi al mi, cae vocis, ho, sagia, estas la ragio, cae la maiesta. Sed ciu frapis mian caiuton, cae savis mian vivon, tion gis nun minestias cae nun mi formancios citiun belan grandan piron. Ancorau line filmancis gin, cae iam plu plen busce li parolis. Tiel felice mi al navigis Bombaion en Hindio. Hindio, knaboi, estas lando granda cae curiosa. Oni povas diri, tie estas tium varmege, che anca la aquo estas tie tute seca, cae devas esti priversata, por ne elvaporici. Arbaroi tie estas tiom densai, che en ili estas loco ecne por arboi, cae tion oni nomas pra arbaro. Ciam pluvas, cio ege crescas, anca ututai pregeioi crescas el latero, kiel ceni fungoi, cae tial exemple en banaraso estas tiom da pregeioi, cae da simioi estas tie, kiom ceni passeroi, cae estas tiom mirdai, ke ili en rampas ec ne chambron, iam oni matene vecijas, cae trovas en sia lito anstata usin mem simion, tiel mildai estas labestacioi. Cai la serpentoi tie estas tiom longai, che ciam ia serpento re rigardas sian voston, gi ecne ec conas, che gi estas gia propra, cae opinias, che gin ciasas iu serpento ancora u pli granda, ol gi mem estas. Tiam gi fugias antau gi, cae misere pereas por mort cae ancora u tute mine racontas al vi pri elefantoi, ciui tie heimas. En tute knaboi, Hindio estas lando granda. El Bombaio mi sendis telegramon, cae poste la letteron en secreta scribo, por che la magiisto opiniu, che dios cias, cion mi cas intensas. Cio estas scribite en la lettero? demandis la detectivoi. Mi rapidis fanfaroni, iu detectivo, duone mi solvis tiun vian letteron vi estas do pli saĝa ol mi, diris post tio la glora Sidney Hall, char mi mem ne povus gin cifri. Tio estis nur zigzagoi aspectontai kia secreta scribo. Poste el Bombaio mi trainis en calicaton. En Hindio estas en trainoi anstatau sidiloi bancuvoi, porcene estu al ni tiom varme ni veturis tra desertoi cae arbaregoi. En denseioi mi vidis brili terurain tigro oculoin, cae en river vadejoi mi rencontigiadis cun sagia rigardo de maiestai oculoi de blanca elefanto. Regia aglo devanzadis nian trainon, cae irisa papilio flirtis ce train fenestroi en cio cic naboi mi sentis proximetson de la magiisto. Aput calicato ne proximicis alla la sancta gango. Gi estas rivero tiel larcia, che ciam vigetis stonon al alia bordo, flugas la stono horon cae duonon, giuste ciam ni veturis sur la bordo, iu virino estis tiel avanta la votajon eble si troclinigis malolonge, longe, si falis en la aquon, cae estis dronanta. Tui mi saltas el la veturanta traino, cae el tiras la hindan mal lertulinon sur bordon. Mi opinias, knaboi, che tion farus ciu el vi. La detektivoi consente ec murmuretis. Nu jes, daurigis Sidney Hall. Mine mensogu, En citio mi ne tiel malcare successis, ciam mi estis trenanta labirinon en la aquo, proximicis al mi mavulo aligatoro, cae terure mordvundis mian manon. Labirinoi mi subordigis, sed mi mem svenis sur la tero. Quartagoin flegis min hindai maliunulinoi, cae unu vorte, Ien memore mi havas oran ringon, concise buboi. Omois cias esti dankemai cie en la mondo, ec se ili estas nigrei paganoi, cae ia nudulo en Hindio neniel estas pli bona homo ol iu el ni, cae fino, cae stop. Sed kion fari? Quintagoin mi perdis, cae cun ili mi perdis ancau mian veton. Mi sidis sur la bordo, cae pensis. Iam mine successos faritión en quardec tagoi. Mil dolara veto estas en la infero, cae la plado da piroi ancau en la infero, cae dum mi tiel meditas, al nagis ien io, nu, jonco oni tion nomas, tia malsagia shipeto un veloi el bastmatoi, cae surgi tri brunai histrionoi malaioi, kai ridri canas ie mi, quasau mi estus mangebla. Nia na nia phe hem agasaki, hast parolas al mi unu el ili. Ach, cipulcinelo, mi diras, kiel mi comprenu cin, nia na nia phe hem nagasaki, pluli clac parolas, kai ridas ie mi lau maniero pri li eble opinias, che ci estas charma, sed Nagasaki mi comprenis. Gi estas haveno en Japanio, giuste tien mi volis navigi. Chu al Nagasako, mi diras, en tia barelaccio ne niel. Nai, li rediris, cae hast parolas ancora ion, montras sian jonkon, la cielon, sian coron, cae malolonge che mi navigu cun li." ne por plado da piroi, mi diras, sed tiam la tre brunae satanoi saltis sur min, teren paligis min, en pacis, en la matoin, cae jetis min en sian joncon, kiel paceton. Cion dume mi pensis, ne estis trobela, sed fine en la matoi mi egdormis. Ciam mi vecigis, mine estis en la jonco, sed sur marbordo, super la capo anstata u la suno granda crisantemo, kai arboi circa mi estis bele lacitai ciu sablero sur la bordo pure la vita, kai glatigita, cai laula purezzo mi ecconis, che mi estas en Japanio, kai rencontinte la unuan harplectulon, plavan uleton, mi demandis lin, Quiea civitano mi povas esti? Cai ridante li diras, Nagas knaboi, daurigis signoro Sidney Hall en pense. Oni dire mine estas massagia, sed por compreni, kiel en la misera i sionco mi attingis dum nocte en calicato nagas saccon, kiam la plei rapida scipo faras tion en dectagoi, ietio pardonu, mi estas ioma malsagia, sed nun mi formancios citiun piron. Sen sceliginte gin, zorgeme, cae formanginte, pluli parolis. Japanio estas lando granda, cae aparta, cae la popolo estas tie gaia, cae lerta. Elis cias fari el porcelano tiel maldicain te pocaletoin, che por ili oni ne bezonas porcelanon, oni prenas nur la polexon, circlo turnas gin en la aero, poste sur la suprajo, oni tion bele pentras, cae la pocaleto estas preta. Se mi dirus al vi, kiel japano iscias pentri, tute vi ne credus tion al mi. Mi vidis iun pentriston, el kies mano el falis penico sur blancan paperon, cae dum la penico rulicis sur la papero, gi pentris peisagion cun dometoi cae arboi, homoin sur strato, cae sur la cielo sovagiain anseroin. Ciam mi miris pritio, diris al mi tiu pentristo, nenio compare al tio, cion scipovis mia mortinta instruisto. Foie dum pluvo li cot malpurigigis, siain respectindain babushoin, ciam la cotto iom secigis, li montris ilin al ni, sur unu babusho estis cotto pentrite, ciel hundoi, cae chasistoi chasas leporon, cae sur la dua, ciel infanoi ludas, iel erneio, cae instruisto. El Nagasako mi navigis per vapor shipo al San Francisco en Americo. Dum voie ocasis nenio aparta, nur nia vapor shipo en tempesto vracicis cae estis dronanta. Ni ciui rapide el saltis en savboatoin, sed ciam ili estis iam plen plenai, vocas du maristoi en la dronanta shipo. Citie estas ancora u iu signorinetto, Ciu vi havas por sci en la boato iom da loco? Ni ne havas, criis celcai, sed mi ec criis, Ei, ni havas, nur donu shin citien. Tiam oni jetis min en la aquon por fari al shilocon en la boato. Nu, knaboi, netro mi defendis min, signorino, mi opiniis, ciam havas preferon. Ciam la shipo dronis, cae la boatoi fornagis, mi estis tut sola sur la vasta maro, mi exidis sur iu trabo, cae balancigis sur ondoi ci estus trebela, crom la granda mal seco. Tiel minagis dagon ca in octon, ca iam shainis al mi, che cio mal bone finigios. Sed jen al nagias al mi lat scatolo, ca in gi estas racetoi. Cion per la racetoi, unue mi pensis. Piroin pli, mi shatus, sed poste mi divenis ion pli bonan. Ciam venis la nigre nigra nocto, mi bruligis la unuan raketon. Ci flugis el tegen, cae brilis ciel meteoro. La dua raketo estis stelforma, cae la tria sunforma. La quara estis cantanta, cae la quina flugis tiel alten, cae ci implicigis inter steloin, cae brilas tie gis nun. Dum mi tiel amusigis, alveturis granda scipo, cae prenis min sur ferdecon. Hometo, diras al mi capitano, se ne estus la racetoi, vidronus citie, sed char ni vidis el distanzo de dec mailoi brili la racetoin, ni opiniis che iu vocas nin por helpo, cae je rememoro de la brava capitano mi formancios citiun piron. Cae mangintegin, Li parolis plugaie. En San Francisco mi surpashis do sur la American teron. Americo, knaboi, estas mia patrio, cae malolonge, Americo estas Americo. Se mi racontus ion prigi, certe vi ne credus tion al mi. Tiel granda cae aparta lando ci estas. Mi nur diras che mi eg voyagis per granda pacifica fervoio cae veturis al Noviorco. Tie estas domoi tiel altai, che oni jam ne povas ilin fin construi, antau ol masonistoi, cae tegmentistoi, per escalo atingas la supron, estas jam tagmezo. Do supre ili formancias tag mangion, kiun ili cumprenis, cae descendas mal supren, por veni vespere en liton, cae tiel ci sequas tagon post tago entute nenio superas Amerikon, kai al kiu ne placas lia patrio, tiel kiel al mi Ameriko, tiu estas olda azeno, kai el Ameriko mi navigis per shipo al Amsterdamo en Nederlando. Nu, dum voie ocasis al mi tio la plei bela, kai la plei amusa, jen knaboi, jen la cefa amusajo el la tuta mia expedizio. Cio do? criis avide la detectivoi. Nu tio, diris signoro Sidney Hall, cae ecrucis, che mi fiancigis, voyagis per la scipo, la virigno, nu bela suffice, mal longe si nomigas Alitza, cae neniu en la mondo, ancau neniu el vi, estas pli bela ol si. Ne, certene, al diris signoro Sidney Hall, post profunda meditado sed ne opiniu che mi diris al si, kiel ege si placis al mi. Estis iam la lasta tago de nia voyaggio, cae ancorau mi nenion diris al si, cae nun mi formangios citiun piron. Manginte gin, cun la convena appetito, daurigis signoro Sidney Hall, kiel sequas. Do, tiun lastan vesperon mi promenis sur la ferdeco, cae subite fraulino Alica venis mem al mi. Signoro Sidney Hall, diras ci, ciu vi estis ian en Genovo? Ies, fraulino, mi diris, cae ciu vi vidis tie iun knabinion, ciu perdis la panion? Demandas Alica. Nu, fraulino, mi diras, mi vidis, conducis sin iu stulta oldulo. Alitza momenton silentis, cae poste diras, cae estis signoro sidni hol ancau en Hindio? Yes, fraulino, mi diris, cae chuvi vidis, diras si, ciel iu brava knabo saltis el veturanta traino en riveron gango por savi dronantan la vistinon? Mi rigardis tion, mi diras iel en embarasso. Li estis iu olda frenesulo, fraulino, prudenta homo tion versimile ne farus. Alica momenton silentis, cae iel tiel strange, iel dolce rigardis en miain oculoin. Cae signoro hol, de nove si diras, ciu estas vero, che iu nobla homo sur la maro oferis sin por en boatige dronantan signorinon, al mi knaboi estis iam varme el tio. Nu, fraulino, mi diras, se mi ne tro eraras, do iu olda mal prudentulo anta une banigis en la maro. Alitza al etendis al mi amba umanoin, rugigis cae diris, «Ciu vis cias, signoro Sidney Hall, che vi estas ege bona homo?» cae por tio, cion vi faris por la genova knabinio, hinia la vistino, cae neconata signorino, ciu devas vin shati. Tiam knaboi di signoro mem pusis min en mian dorson, porce mi circaubracu alitzan, cae cian mi tiel gefiancigis, mi diras, audu alitza, ciu racontis alvi primi ciuin malsagiajoin me dio cias, al neniu fanfaronis pritio. Sciu diris Alica al mi, hodia u vespere mi rigardis la vastan maron, cai iom mi pensis privi. Tiam venis al mi iu eta nigra signorino, cai cion ci racontis al mi privi. Ni sercis poste la nigran signorinon, por danki al sci. Sed mine povis sin trovi, cae tiel knaboi mi fiancigis sur la shipo, finis signoro Sidney Hall, cae visis siain brillantain oculoin. Cae la magiisto, criis la detectivoi. La magiisto, ripetis la glora Sidney Hall. Tiu igis victimo de la propria scivolemo, kiel mi antauvidis. vidis. Ciam mi tranoctis en Amsterdamo, subite iu frapas mian chambron, cae en iras. Li estis la magiisto mem, pala, cae mal tranquila. Signoro Hall, li diras, tion mi ne eltenos. Diru al mi, mi petas vin, ciel vi volas min capti. Signoro magiisto, mi rediras seriose, tion mi ne diros al vi. Se mi dirus tion al vi, mi malcashus mian planon, cae vi escapus al mi. Ah, lamentis la magisto, compatu jam, mi ne povas ja dormi pro nura scivolemo, ciu estas via plano. Sciu do, mi diras al mi, mi diros do gin al vi, sed unue vi devas juri al mi, che egde citiu momento vi estas mia captito, cae che vi ne provos escapi al mi. Mi giuras, ec criis la magisto. Magisto, mi diris levigiante, ec de citiu momento plenumigis mia plano sciudo, ci olda longorela stultulo, che mi calculis nur cun cias ci volemo, mi sciis, che ci estas post mia dorso sur la maro cae firmajo, por vidi cion mi entreprenos contrau ci. Mi sciis, che fine ci venos al mi, ciel just ci venis, cae prefere perdos cian liberezon, nur por contentigi cian volon, cae just gi plenumigis. La magisto paligis, mornigis, cae diris, vi estas, signoro Sidney Hall, granda fripono, ec la magiston vi superrusis, cae yen knaboi mia tuta historio ciam Sidney Hall tiel fin parolis, comences ciui detektivoi tre ege ridi, cae gratulis alla la felicia americano por lia successo. Signoro Sidney Hall contente ridetis, cae estis electanta sur la plado iun belan piron, subite li trafis piron en pacitan en papero, cae li dispacis la paperon, cae surgi trovis scribite rememore al signoro Hall de la Genova Tuletto. Signoro Sidney Hall rapidis palpi en la pladon, trovis la duan en pacitan piron, dispacis la paperon, cae trovis surgi scribite. Bonan appetiton desiras la lavistino de la rivero Gango. Ancora la trian piron malpacis signoro Sidney Hall, cae legis al sia nobla sa vinto dankas la signorino el la maro. La quaran poion palpis signoro Sidney Hall en la pladon, dispacis la quaran piron, cae legis, mi rememoras vin, Alitza. En la plado restis la quina, la plei bela piro. Signoro Sidney Hall gin distrancis, cae trovis interne falditan leteron sur coverto estis scribite al signoro Sidney Hall. Rapide malfermis Hall la letteron, cae legis. Homo, havanta secreton, gardusin antau febru. La vundita detectivo sur bordo de gango el babilis en la febra dormo sian secretan planon. Gi estis plano de olda long orela stultulo. Via amico ne volis vin sen igi de la recompenso, quiu estas fixita je lia capo, cae tial mem vole igis sin aresti. La recompenso, kiun vi portio ricevos, estas lia edzigio donatso al vi. Signoro Sidney Hall ege ec miregis, cae diris, Knaboi, nur iam mi comprenas cion, mi estas la olda azeno, la magiisto estis tiu, quiu tenis sur la fundo la ancron de la shipo, dum mi estis curanta tra Genovo cun la perdita knabinio. La magiisto estis tiu, quiu en dumatoi volis min murdi, la magiisto auscultis mian planon, cae post la leso mi deliris apud gango. La magiisto sendis al mi la misteran jonkon, porce cina vigu min giusta tempe al Nagasako. La magiisto subshovis al mi scatolon da racetoi, quiu savis mian vivon sur la maro la magisto en staturo de la eta nigra signorino inclinigis al mi la coron de Alica, cae fine la magisto men vole shainigis sin massagia cae scivola por helpi al mi alla la premio fixita ielia capo. Mi volis esti plisagia ol la magisto, sed la magisto estis plisagia ol mi, cae Rome plinobla. Neniu super la magisto, knaboi, vocu cun mi, vivula magisto magiisto, al magiisto, ec cris la detectivoi tiel forte, che en la tuta urbo ec la fenestrui.